بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين فصل بناء اسمي الزمان والمكان من يفعل بالكسر على مفعل بكسر العين كالمجلس والمبيت إلى الآخر Evet Allah'ın inayetiyle İzzi'den 51. dersimize geldik. mehmuz konusunu dünkü dersimizde bitirdik. Fiiller bittiler. Şimdi e, tabi aksam-ı sab'a yani fiillerin aksam-ı sab'a sahih hastu, misal hastu, mudaaf, lafifun, aksu, mehmuz, erve hepsini bitirdik. Yeni bir fasıl, yeni bir konuya geldik. Nedir konumuz? Bina'u ismeyi zamani vel mekanı. İsme zaman, isme mekan veya mastar-ı mimi de zaten aynıdır. O, o da içine giriyor. Şimdi Emsileyi hatırlıyoruz. Men sarun. Emsile-i muhtelifede hani ikinci sayfada okuduk. Men sarun neydi? İsme zaman, isme mekan, masdar-ı mimi, müfred manası yardım edecek zaman, yardım edecek mekan, yardım etmek. Men sarun mef'alun vezninde. Şimdi orada mef'alun vezninde olarak gördük. Peki <clears throat> acaba Arapçada bütün fiillerin ismi zaman, ismi mekan ve masdar-ı mimisi mef'alun vezninde mi geliyor? Acaba hepsi öyle mi geliyor? Hayır. Emsilede öğrendik ama öyle kolay değil. <laughs> Yani öyle kısa değil. Biraz farklılıklar var. Şimdi burada Allah'ın izniyle daha geniş öğreneceğiz. Emsileden daha geniş. Emsilede bir seçeneği öğrendik. Şimdi değişik e, sigalarını, değişik vezinlerini göreceğiz. Şimdi burada şunu söylemeden geçemeyeceğim. Mesela bu ismi zaman, ismi mekan. Mesela başka dillerde diyelim Nasara yardım etti. Nasr'ın yardım etmek başka dillerde yardım etmenin mekanını söylemek için yanına mekan kelimesi getirilmesi lazım. Mesela Türkçe'de yardım etme mekanı veya yardım etme yeri. Düşünün. Yardım etme yeri. O yer kelimesini getirmeniz lazım. Veya zamanı. Yardım etme zamanı. Yardım etme zamanı. Dikkat edin. O mekan ve zaman kelimesini ayrı olarak getirmek lazım. Farşada da öyle. Mesela Farşa e, diyelim mekanı komekkerden komek yardım etmek mekan yardım etme mekanı veya e, zamanı komekkerden yardım etme zaman yani o zaman ve mekan kelimesini getirmek lazım. Ama Arapça öyle muhteşem bir dil ki bir vezinle, bir sigayla işi hallediyor. Yani mesela Nasar'a yardım ettim. Mensar yardım etme yeri, yardım etme mekanı, yardım etme her üç manada da kullanılıyor. Ve ayrıca mekan kelimesini getirmene gerek yok. Mekan kelimesini getirmene gerek yok. Mesela Birisi dese ki Nasartu Zeyden. Ben Zeyd'e yardım ettim. Nasartu Zeyden. Sen ona diyebilirsin ki Eyne mensaruk? Eyne nerede? Mensar. Bak nerede dediğin zaman mekan. Eyne mensaruk? Yardım etme yerin neresi? Mekanın neresi? Yani nerede yardım ettin? Eyne mensaruk? Veya eynel mensar? Yardım etme yeri neresi? Nerede yardım ettin? Veya meta el mensar? Meta ne zaman? El mensar yardım etme. Bakın meta ile sorduğunuz zaman yardım etme zamanını soruyoruz. Mensar yardım etme zamanı. Meta. Şimdi Arapça böyle. Tabi Arapçada çok harika şeyler var. Çok muhteşem şeyler var. Bunları zamanla okudukça göreceksiniz. Kur'an dili boşuna olmamış bu dil. Bu mübarek lisan, bu mübarek lügat boşuna Kur'an dili olmamış lisan-ı arabi boşuna cennet dili olmamış. Cenab-ı Hak bu dili özel seçmiş. Allahu Teala bu dili özel yaratmış. Ezeli ve ebedi kelamı için seçmiş Cenab-ı Hak bu dili. Yani bu dili okumak niye ibadettir? Çünkü Kur'an dili olduğu için. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dili olduğu için. Cennet dili olduğu için. Bu dili okumak ibadettir. Sevaptır farz farzdır. Farz-ı kifayedir mesela bunun öğrenilmesi. Tabi çok muhteşem bir dil, çok geniş bir dil, çok derin bir dil, çok güzel, çok nizami, çok harika bir dil. Anlatılmaz. Ancak siz yıllarca bu sarf nahvin inceliklerini, belagatın inceliklerini okudukça bu dilin derinliğini, kudretini, kuvvetini, güzelliğini göreceksiniz. Zaten Kur'an'la harikalaşmış, muhteşemleşmiş. Evet. Demek ki ismi zaman, ismi mekan bina'u ismeyi zamani vel mekan. Yani bu fasıl e, faslun bina'u ismeyi zamani vel mekani. Şimdi burada isme ismey, ismeynidir aslında. İsmeyn yani iki isim. Onun gitmiş idafeden dolayı idafe edildiği için gitmiş. Onu nahuda göreceksiniz. Bina'u ismeyi zamani vel mekani. Zaman ve mekan isminin binası min yef'ilu. Eğer bir fiil mudar'i yef'ilu ise mesela yadribu. Yadribunun ismi zaman, ismi mekan, masdar mimisi nasıl olur? Min yef'ilu yani yef'ilu vezninde olanlar için bil kesri yani kes, aynın kesresiyle. Yef'ilu yani aynın kesresiyle ala mef'ilin. Mef'il veznindedir. Bakın mef'al vezninde değil. Nasara'nın neydi? Mef'al, mensar. Ama darabe'de acaba aynı mıdır? Yani darabe'de madrat mı oluyor? Hayır. Tabi emsiledeki bilgimize göre öyle ama emsile kısa. Şimdi biz öğrendik. Demek ki darabe Medrab değil madrib. İsmi zaman, ismi mekan, mastar mimisi madribdir. İsmi aletle karıştırmayın. O midrabdır. Hat, e, Bak min sarın. Onunla karıştırmayın. O kesre mimin kesresidir. Buradaki aynül fiilin kesresidir. Mef'il sigası. Mesela darabe vurdu. Madribun vurma zamanı, madribun vurma mekanı, madribun vurmak. Üç manada da geliyor. Bir kesriyle aynı, aynın kesresiyle yani uygunluk açısından. Zaten yadribu madribu. Bakın bunun da aynı fiili kesreli. Fiilin aynı fiili kesreli olduğu için fiili mudara'ın ismi zaman ismi mekan mastarı mimi de aynı fiili kesreli geliyor. Mef'il sigasında geliyor. Bir kesril aynı. Kel meclisi. Bakın celese oturdu. Yeclisu oturur. Meclisun oturma yeri, oturma zamanı, oturmak. Diyorlar ya meclis. Celeseden gelmiş işte. Meclisun oturma yeri, oturma zamanı oturmak. Meclis. Celese yeclis. Vel mebit. Diğer bir örnek mebit kelimesi. Bu da illetliye örnek vermiş. Ecveftir. Bate yebitu. Bate yebitu. Beyete yebitudur. Ba'a yebi'u gibi. Ba'a yebi'u sigasındadır. Beyete yebitu. Aslı beyete yebitudur. Tabi ba'a yebi'u gibi bate yebitu oluyor. Geceledi manasında. Geceledi Mesela bate Zeydün fi Mekke'te. Zeyd Mekke'de geceledi. Veya bate Zeydün fi Diyarbakır. Zeyd Diyarbakır'da geceledi. Yebitu geceler. Mebit geceleme yeri. Geceleme zamanı gecelemek. Mebit. Aslı mebiyitündür. Mef'ilün vezninde ya mebiyitün. Nasıl ki mudara yebiyitudur aslı. Bunun da mebiyitündür yağının kesresini ma kabline veriyoruz mebitun oluyor. Aynen yebitu gibi veya yebi'u gibi. Yebi'u yağının kesresini ma kabline verdik yebi'u oldu ya. Bu da mesela ha yebi'unun ismi e, mekan ismi zaman nasıl ya? Mebi, mebi'un gelir. Bakın mebi'un. Mebi'undur aslında. Mebi'un. Tabi ismi mef'ul de mebi'un geliyor ama ismi mef'ulun aslı mebi'undur. Mebi'un oluyor. E, ismi zaman, ismi mekan aslı mebiyündür, mebiyün oluyor. Orada ikisinin lafzı eşitleşiyor. Eşitleşiyor ama takdir farklı. Birisi mebiyünden geliyor, birisi mebiyünden geliyor. Evet. Mebit, mesela okuyacaksınız fıkıh veya okudunuz inşallah. Gayetül İhtisar'da mesela veya diğer fıkıhlara geçiyor. Haccın vaciplerini sayarken diyor el mebitu bi muzdelifete. El mebitu gecelemek Bakın el mebitu bi müzdelifete. Müzdelifede gecelemek. Veya el mebitu bi mina. Mina'da gecelemek. Evet. Ee, mebit geceleme dedik. Geceleme yeri geceleme. Ve min yef'alu. Peki eğer yef'alu vezninde ise. Yef'ilu öğrendik. Yef'alu ise mesela yeftahu gibi veya yef'ulu ise mesela yansuru gibi ve min yef'alu ve yef'ulu bi fethil ayni ve dammiha. Yef'alu ve yef'ulu bi aynın fethası ve dammasıyla ala mef'alin. Mef'al sigası üzerinedir. İşte mensar. Nasara yansuru ismi zaman ismi mekanı mensar. Evet. Yani burada bil fethi derken yani aynül fel fethali oluyor. Kel mezhebi mesela mezheb kelimesi zehebe yezhebu. Mudara'i yef'alu Zehebe yezhebu ne oluyor? Mezheb oluyor. İsmi zaman, ismi mekan, mastar-ı mimisi mezheb geliyor. Zehebe gitti, mezheb gitme yeri, gitme zamanı gitmek. Hani diyoruz ya dört mezheb. Şafii mezhebi, Hanefi mezhebi işte oradan geliyor. Mezhep işte ismi zaman, ismi mekan, mastar-ı mimi. Mezhep yani gittiğin yol. Gidiyorsun, gittiğin mekan, gittiğin yola mezhep denilir. Vel meşrebi mesela. Şeribe yeşrebu. O da yef'alu. Yef'alu vezne. O da bakın yef'alular mef'al sigasına yani Meşreb, Şeribe içti, yeşrebu içer, meşreb içme yeri, içme zamanı, içmek. Diyorlar falan kesin meşrebi şudur. O tabi mecazi manada yani beslendiği ahlak, huy, meşreb. Vel mekam. Tabi bu mezheple meşreb, sahih olan fiillere örnek. Mekam ise kame yakumu. Kavame yakumudur aslı. Kavame yakumu. Kavame yakumu bu da mekvemün. Mekvemün vav harekeli makamı meftu elife çevirdi mekam olur. Mekvemündür. Bu da mef'alün vezninde. Kame kalktı. Yakumu kalkar. Mekamın kalkma yeri. Makam falan kesin makamı diyorlar. Kaim olduğu yer yani. Evet. Ve şezze şazdır el mescidu. Şimdi biz dedik ki yef, yef'alu veya yef'ulu olanlar mef'al vezninde dedik. Secede yescudu bakın secede secde etti. Yescudu secde eder. Kurala göre, kaideye göre, kıyasa göre bunun ismi zaman, ismi mekan, mastar mimisi mesced olması gerekirken mescid gelmiş. Şaz. Şaz yani kural dışı. Şaz yani müstesna. Yani kaideye aykırı şaz. Hani eba yeba şazun okumuştuk ya. Orada eba yeba şazun demiştik. Evet hatırlarsanız eba yeba şazun demiştik. O da şazdı. Şimdi şaz üç çeşit muhalifun lil kıyas var. Muhalifun lil istimal var. Muhalifu kileyhime var diyelim. Kıyasa aykırı şaz yani kıyasa kaideye aykırıdır ama istimala aykırı değil. Yani Araplar öyle kullanmışlar. Kullanıma uygun ama kaideye aykırı. Mesela mescit kelimesi gibi. Kıyasa aykırıdır. Yani kıyas hususunda şazdır. Kaide hususunda şaz, kaideye aykırıdır ama istimale aykırı değil. Kullanışa aykırı Zaten Araplar böyle kullanıyor bunu. Mescit olarak kullanıyor. Bir de istimale aykırı olan var. İstimale aykırı olan var ama kurala aykırı değil. Mesela diyelim mescet desek. Mescet desek mescet de şaz oluyor. Ama ne tip şaz oluyor? Kurala uygun ama kullanışa uygun değil. Kullanışa uygun olmayan şaz oluyor. Bir de her ikisine uymayan var. Mesela mescid desek. Mesela mescid. Yani mescide mescid desek hem kurala uymuyor hem kullanmaya uymuyor. İşte buradaki yani kurala aykırı şazdır. Ve şazze şazdır el mescidu. Kur'an'a göre mescit olması gerekirken mescit kullanmışlar. Vel meşriku bu da meşrak olması gerekir. Çünkü mudarae yeşrukudur. Meşrak olması lazım. Meşrik yani doğma yeri. Şark diyorlar ya şark güneşin doğduğu yere şark doğduğu tarafa şark diyorlar. Ee, meşrik güneşin doğduğu yer, güneşin doğduğu zaman veya güneşin doğması meşrik. Vel mağrib mesela, mağrib diyorlar güneşin battığı yer veya batacağı zaman veya güneşin batması mevdi'ul gurub yani. Ya gurubudur, mudari'i mağreb gelmesi gerekirken mağrib gelmiş. Hatta bizim Zazlaşa'da biz mağreb kullanıyoruz. Demek ki biz şeye, kaideye uyuyoruz. Mağreb diyoruz Zazlaşa'da. Vel matli' bu da tala'a yatlu. Tala'a doğdu yatlu'u doğar. Matla olması gerekirken matli olmuş. Vel mecziru bu da cezere şey, şey mudari'i yeczerudur. Yeczeru bazıları yeczuru da diyorlar ihtilaflıdır. Yani ya yeczeru ya yeczuru kıyasa göre meczer olması gerekirken e, meczir olmuş bu da. Kıyasa aykırı. E, cezere e, kesti. Yani hayvanı boğazladı. Meczir hayvan kesme yeri. Yani e, şey ne diyorlardı Türkçe? Mezbahane mezbahane. Mezbah zaten o da Arapça. Zebahadan gelmiş. Mezbah. O da Arapçadan gelmiş. Meczer mesela. Meczir. E, kasap olarak hacca gidenler iyi bilirler bunu mesela e, yazar hayvan kesilen yerler, kurban kesilen yerler var böyle. Böyle meczir yaz, cezar yaz derler. cezarin, Kasaplar yani. Neyse. Cezere hayvanı boğazladı. E, yeczeru boğazlar ve yeczuru. Meczir ismi zaman, ismi mekan. Hayvan boğazlama yeri, mezbahane diyelim. Vel mefriku. Fark yeri, ayrılma yeri yani ayrılma yeri. Mefrik. Yefrukudur mudari. <coughs> Kıyasa göre mefrak gelmesi gerekir ama mefrik gelmiş. Bir de hani saçını bazı erkekler veya genelde bayanlar tam saçını kafasının ortasından ikiye ayırıyor ya böyle bir çizgi oluşuyor. Ona da mefrik diyorlar. Çünkü saçın ikiye ayrıldığı yer olduğu için saçın yarısı sağa yarısı sola tam ortada çizgi oluşuyor. İşte orada Araplar mefrik diyorlar. Mefrikur res. Başın çizgisi işte. Vel meskin. Normalde kurala göre mesken olması lazım. Sekene yeskunu. Sekene e, sakin oldu. Yani bir yerde ikamet etti. Yeskunu e, sakin olur, durar. Yani duruyor, ikamet ediyor veya meskin e, ikamet edilen yer, durulan yer. Eve hani meskin diyorlar veya mesken diyorlar. Türkçede mesela mesken diyorlar. Kurala uygun kullanılıyor yani Türkçede mesken. Vel menbitu bu da nebete yenbutu. Bu da menbet. Kurala göre menbet olması lazım. Ama men bit gelmiş. Nebete yani bitti. Ot bitiyor ya yerden. Ot yaşardı bitti yani. E, butu biter yaşarır. Menbit e, otun bittiği yer veya yeşilliğin bittiği yaşardığı yer veya zaman veya mekan veya masari mimir. Vel menbitu. Vel meskitu. Sakata düştü. yaz Yaskutu düşer. Sakata düştü. yaz Yaskutu düşer. Meskit meskat olması lazımdı kurala göre. Meskit olmuş. Düşme yeri, düşme zaman veya düşmek. Şimdi kitaplarda sık sık rastlayacaksınız. Özellikle e, hayat hikayeleri anlatıldığı zaman meskitur re's çok geçiyor. Meskitur re's başın düşme yeri. Normalde tercüme etseniz böyle meskitur re's başın düşme yeri. Diyorlar ki filan kesin meskitur re'si işte şurasıdır. Mesela meskitur re's baş düşme yeri demek yani doğduğu yer doğduğu yer. İnsan doğduğu zaman önce başı dünyaya geliyor. İşte başın düştüğü yer yani ilk dünyaya teşrif ettiği yer insanın. Oraya meskitur re's diyorlar. Kitaplarda çok rastlayacaksınız. Vel mensiku neseke yensuku ibadet etti, ibadet eder. Nusuk hani inne salati ve nusuki inne salati ve nusuki. Nusuk yani benim ibadetim. Neseke ibadet, yensuku ibadet olması lazım. ibadet yeri veya ibadet zamanı veya ibadet etmek mensik olmuş. Vel merfiku refaka yerfuku refaka arkadaşlık etti veya ülfet etti. Yerfuku merfik arkadaşlık yeri veya dostluk yeri diyelim. Merfik veya dostluk zamanı veya dostluk merfik. Merfak olması gerekiyor merfik. Ha şimdi bunlar şazdır işte. Bunlar kurala aykırı gelmiş. Normalde kuralımız nedir? Yef'alu ve yef'ulu veznindeki fiillerin ismi zaman, ismi mekan, mastar mimileri mef'al vezninde gelir. Ama bunlar mef'il olarak gelmişler. Bunlar şazdırlar, kurala aykırı gelmişler ama böyle kullanılıyorlar. Ve hukiye, hikaye edildi yani Araplardan hikaye edilmiş. El fethu, fethali okunuş Araplardan hikayet edilmiş. Fi ba'diha, bunların bazısında, tümünde değil bazısında. Yani mescid, mensek, metla, mesken bu dördünde. Mescid, mescid olarak da Arapların mescid olarak da kullanıldığı duyulmuş, hikaye edilmiş, duyulmuş. Mensik, mensek olarak da kullanmışlar. Metli, metla olarak da kullanmışlar. Meskin, mesken olarak hatta Türkçe'de de hala bile mesken diyoruz değil mi? Mesken. İşte bu dördünde tam kurala, kaideye uygun da duyulmuş ama diğerlerinde duyulmamış. Diğerlerinde Arapların mesela diyelim e, e, menbit, menbet olarak kullanıldıkları hiç duyulmamış. Mesela meskit, meskat olarak kullandıkları hiç duyulmamış. Evet. Ve hukiyel fethu fi ba'diha. Bazılarının diyor işte fethali de yani kıyasa uygun da duyulmuş, hikaye edilmiş. Ama ve ucize icaze verilmiş, caiz görülmüş yani. Ucvizedir. Ecveze, yücvize, ucvize, ucize ve ucize icaze verilmiş, izin verilmiş, caiz görülmüş fi kulliha hepsinde. Ama hepsinde de fethalı yapmak caiz. Yani bunların hepsini de siz kıyasa uygun kullanabilirsiniz. Her ne kadar Araplar kullanmamışlarsa da. Her ne kadar Araplar kullanmamışlarsa da hepsini de fethalı kullanma caizdir. Kıyasa uygun kullanmak caizdir. E, ee, fethalı yapmak caizdir. Ama Araplar sadece dördünü kıyasa uygun kullanmış. Mesced, mensek, matla, mesken. Şimdi biz dedik ki biz dedik ki eğer fiil yef'ilu ise ismi zaman, ismi mekan, mastar mimi mef'il gelir. Tabi burada mastar-ı mimiden bahsetmiyorum, onu ben söylüyorum. Çünkü mastar mimi de aynı. Mef'il gelir. Eğer yef'alu veya yef'ulu ise mef'al vezninde gelir dedik değil mi? Bu kural böyle. Haza işte bu kural. Haza yani bu e, yef'ilu olanların mef'il, yef'alu ve yef'ulu olanların mef'al olarak gelmesi işte bu kural iza ne zaman ki kanel fi'lu fiil olursa sahihel fa'i ve lami. Fa'ul fiil ile lamul fiil sahih olursa. Fa'ul fiil ile lamul fiil sahih olursa bu kural geçerlidir. Bak dikkat edin zihninizi açın. Aklınıza dikkatle dinleyin. Yani faül fiil ile lamül fiil sahih olursa yani fiil misal olmayacak bir de nakıs olmayacak. Ecvef olsa bir şey olmaz. Bakın. Ecvef olsa bir şey olmaz. Misal olmayacak, nakıs olmayacak, lefifi mefruk olmayacak, lefifi makrun olmayacak. Çünkü lefifi mefruk aynı zamanda faul fiili illetlidir. Lamül fiili illetlidir. Her ikisi de illetli. Lafif ve makrun da lamül fiili illetli olduğu için. Yani misal olmayacak e, nakıs olmayacak, lefif olmayacak. Hangi lefif olursa olsun. Ha bunların dışındakilerde bu kural geçerlidir. Yani yef'ilunun mef'il, yef'alu ve yef'ulunun mef'al vezninde gelmesi bunların dışında. Faul fiili ile lamül fiili illetli olmayanlarda geçer. Peki faul fiili ile lamül fiili illetli olursa ne olur? Ne olur? O zaman şöyle söylüyorum. Ve minel mu'tellil fa'i mu'tellul fa yani faul fiili illetli olan yani misal meksurun ebeden. Kesinlikle mef'il veznindedir. Meksurun ebeden. Yani ister mudari'e yef'alu gelsin, yef'alu gelsin. Mudari'e ne gelmişse gelsin önemli değil. Artık burada o kural geçersiz. Burada nedir? Misal olan bütün fiillerin ismi, zaman, ismi mekan, mastar mimisi kesinlikle mef'il vezindedir. Meksurun ebeden. Meksur yani aynı fiil meksurdur. Yani mef'il vezindedir. Kel mev'idi mesela. Ve'ade bakın ve'ade ya'idu mev'id gelmiş. Vel mevdi' veda'a veda'adan gelmiş. Ve'ade biliyorsun vaad etti mev'id vaad etme yeri vaad etme zaman vaad etmek. Veda'a bıraktı mevdi' bırakma yeri hani bırakma zamanı bırakma. Mevsim mesela bakın hepsinde de ne geliyor? mef'il olarak. Yani bütün misallerin ismi zaman, ismi mekan, mastar emimisi mef'il vezindedir. Ve minel mu'tellillam. Peki mu'tellillam olsa ne olur? Meftuhun ebeden. O da ebediyen her halukarda daima meftuhtur. Yani mef'al vezindedir. İster yef'ilu vezninde olsun. Fark etmez. O da mef'al vezindedir. Kel mer'a. Bakın. Re'a yer'a. Nakıs. Re'a yer'a yef'alu veznindedir. Mer'a ismi zaman ismi mekan mer'a. Mer'ayundur aslında. Mer'ayun Ra'a güttü. Yer'a güder yani çobanlık yaptı çobanlık yaptı. Mer'a çobanlık yeri, gütme yeri. Hayvanları gütme. Hani diyorlar mera. Türkçe'de mera diyorlar. Mer'a yani buradan geliyor. yündür ya harekeli ma kabli meftu el fekali mer'a oldu. Vel me'va eva ye'vi demiştik ya sığındı. Fe'vu hani Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Fe'vu ilel kahfi yani e, mağaraya sığın ashab-ı için. Me'va sığınma yeri. yündür aslında. İşte burada nakıs e, hem e, ee, e, mehmus hem nakıs yani lamül fiili illet harfi olduğu için bu da me'va vel merma mesela rema yermi bakın dikkat edin yef'ilu vezninde olmasına rağmen yermi fiili mudara yef'ilu vezninde olmasına rağmen yine de nakıs olan mef'al vezninde gelir. Mesela mermi olarak gelmez. Merma olarak gelir. Mermeyün rema attı, yermi atar. Mermeyün atma yeri, atma zamanı atmak. Merma. Mermeyün ya harekeli makali mef'al fe kalb oldu. Merma oldu. Vel merda bu da radye yarda bu da nakıs olduğu için merda merda yundur aslı. Vel mağza gaza ve yagzuvu. Bakın gaza yagzu bu da mağza. Mağza yundur. Vav harekeli makali meftu el fekalun mağza. Gaza yeri yani. Gaza zamanı gaza yapma gaza yeri. Ve kad tedhulu ala ba'diha ta'ut tanisi. Ve kad bazen tedhulu dahil olur ala ba'diha. işte bunların bazısının üstüne yani ismi zaman ismi mekanların bazısının üstüne ta'ut tanisi. Ta'i tanisi yani yuvarlak ta geliyor. Kelime zanneti mesela. Zanne, nedir Yazunnu, yaznunudur. İsmi mekan, ismi meznenündür. Meznenün idgam yapıyoruz, mezannün oluyor. O birinci nunun fethasını z'ye veriyoruz, mezannün oluyor. İdgam yapıyor, mezannün oluyor. Tay tenis getiriyor, mezannetün. Zan yeri yani, zannedilen yer. Mezannetün. Zan yeri, zannedilen yer. Vel mekberetu, mekber, kabere, yakburu, e, mekber olarak geliyor. Tayteniz geliyor mekbere. Kabir yeri yani gömülme yeri gömülme zamanı. Vel meşrikatu mesela meşrik yukarıda geçmişti ya. Tayteniz geliyor meşrikatu oluyor. Ha bu Tayteniz niye geliyor? Gelme sebepleri inşallah Sa'da göreceksiniz. Şerh-ü tasrifte daha geniş göreceksiniz. Ve şezze el makburetu vel meşrukatu. Bakın makbure meşruka şazdır. Bazıları böyle kullanıyor. Makbure diyorlar. Meşruka diyor. Bu şazdır kesinlikle. Hem kurala aykırıdır hem istimala şey istimala aykırı. Makburetu meşrukatu ve şazel makburetu vel meşrukatu bi dammi dam ile yani aynül fiilin dammi ile fihima yani bu makber ve meşrikın makbur ve meşruk okunması şazdır. Evet. Şimdi dersimiz buraya kadar yeter olsun. Mücerret buraya kadar okuduğumuz mücerretler içindi mücerretler eğer sahih ise yani sahihten kastımız faul fiil ile, lamül fiil sahih ise yani aynı fiil önemli değil. Ecvef de olsa önemli değil. Faul fiiliyle lamül fiil sahih ise yef'ilu olanlar mef'il, yef'al ve yef'ulu olanlar da mef'al vezninde gelir. Şazlar ayrı. Ama illetli ise faul fiil illetli ise o zaman e, ne olursa olsun mef'il olarak gelir. Lamül fiil illetli olursa ne olursa olsun mef'al olarak gelir. Dersimiz yeter olsun. İbareyi okuyorum. فصل بناء اسمي الزمان والمكان من يفعل بالكسر على مفعل بكسر العين كالمجلس والمبيت ومن يفعل ويفعل بفتح العين وضمها على مفعل بالفتح كالمذهب والمشرب والمقام وشز المسجد والمشرق والمغرب والمطلع والمجزر والمفرق والمسكن والمنبت والمسقط والمنسك والمرفق وحكي الفتح في بعضها وأجيز في كلها هذا إذا كان الفعل صحيح الفاء واللام ومن المعتل الفاء مكسور أبدا كالموعد والموضع والموسم ومن المعتل اللام مفتوح أبدا كالمرعى والمأوى والمرمى والمرضى والمغزى وقد تدخل على بعضها تاء التانيث كالمظنة والمقبرة والمشرقة وشذ المقبورة والمشرقة بالضم فيهما